fasulin fi shuruɗi salati sharuɗan sallah na gaya muku abin da sharaɗi abin da yake in babu shi babu sallah amma kai mai mai sallah kai za ka zo da shi kun gane kamar sa tufa ga abin nan ruhi al'aura fuskantar alƙibla yin alwalla waɗannan duka sharuɗa ne wa shuruɗu salati ga sunan taharatul hadaf shi zan kana da alwalla ko kana da wanka in wanka ya waje ba hadas duk abin da ya bata ma alwala ko ya bata ma wanka wato ya faru hadasa ya faru hadas abu mai faruwa wada hatul khabas da tsarkin dauda min albadan daga jiki wa saubi da tuwa wal makana da wuri kun ganan kenan ya dauke shi sharadi ne in babu shi babu sallah wa satarul awrati da ruhewa al'aura wato al'auran namiji daga cibi ga ta nan ya zai magana akai wasu kibalin kiblati da fuskanta alkibla in mutum ya fuskanci wani alkibla ya sallah babu sallah Watar tarkul kalami magana wata kada shi don mutum na sallah yana magana in ya yi magana ko kaɗan ce in dai ba ta gyaran sallah ba ya ba ta sallah wa tarkul af'alil kathira da barin ayyuka masu yawa ɗan aiki kaɗan kama kashe maciji ko kuma jawo mai sallah ya tsaya abin nan dama gare ka wannan ba komi ko kuma kai tahiya sahu guda ko sahu biyu zuwa ga abin nan sitira wannan ba komi wa awratu rajuli abinda al'auran namiji wanda yake tila sai ya rufe ta ma bayna surrati ila rukubati daga cibiya zuwa ga gwiwa wannan ha al'aura babba karama ya shige amma wadda babba daidai da ɗuwayensa gaba da baya in ya rufe su ya sallah ta yi sai dai ya sake akwai lokaci ba kamar mace ba amma haggo ya rufe wannan abin nan wato har hafifa kenan domin akwai sakila akwai hafifa ta namiji ta sauki kun gane ko wal mar'atu kulluha auratun amma mace dukanta al'aura ne ma adal washhu wal kaffaini in ba huska ba da tafuna saboda haka wato kowa sai yawa matar shi zane wato riga har ƙasa in wannan ya bayyana sai ta sake yin akwai lokaci kun fahimta ko eh. tilas sai ya kai ƙasa sannan kuma nan ya kawo hannan fuska kawai da tafuna ko ta ja shi kasa ba tana tsaye wuri guda ba ta musamman ba ku gyara wata nan ɗaya hmm. wata abin nan kazamta ko bauli ko gayadi ko kashi duk dai abin da za a ce na jasa ne yana ga tuhanka to sai ka wanke shi jina mai rai da yawunsa da miyonsa da abin nan duk tsarki gare shi saboda ko da ya taba ka ba sai ka wanke ba a'a lokacin da bauli ke hitowa hitowar nan tashi shi a hadafi kaga in ya taba ka ko ya taba wani mutum shi a habafi fitowar rihi in ya fito ba ka bukatar wankewa amma hadasi ya zo tunda ya fito ka gane bauli in ya hito yana ya shiga jikinka habas hakanan kashi fitowar shi hadasi zaman shiga jikinka habas da mutum ya yi kashi daba daba bayan banki bai da lashi yana tsarkin hadafi amma bai tsarkin habasi habas a'a duk abin nan ne shi ne khabar eh, amma dauda wannan eh, ta jiki eh, tufa yana ba dauda ba ce bai hana sallah ka gane to in akwai lokaci ta sa ko da cikin daki take ita dai ta ruhe <laughs> to ma da layi eh? a ah, to ba sai ka gyara aini ka ji ka ki hmm. ba ta ko riga ka aro har ta ƙare <laughs> to ina ne hmm. to wal mar'atu kullu ma adal washi kaffaini wa tukrahu salatu fi sarawil idan mutum fi al'aura in yi sallah akwai sallah amma ana son shi zan akwai wani abu akan kafaɗinka wannan ƙarin kamala ne kawai na karhanta sallah cikin wando kawai illa idan ka na fauka wani sanya akwai dan wani abu amma mi in yasa wato abin nan in yasa eh, taggo misali to ana son ya ah, don kun ga in ya zan daga shi sai taggo ya duka ya tashi tuwa ya dai sun kaci wani abu na kun ga eh, da raunin ima saboda haka yake mustahabbi ya sa mayafi ina ne ko ka shay'un um? mhm. wannan wannan abin da za a eh yayi daidai da koda ne eh ko da abin nan ko da suwaita ka aza a wani abu da ke tufa kamar hmm, a eh? ah, bi ga ƙura ka san fatiha da sura guda bayan ka ka yi ilimi na lalura ka gane hmm. karantar da yara a ya ta karantar da su ƙurani har sun ka balaga ba su iya ba akwai zunubi a kansa don hmm. yin Hmm. babu babu lada in babu limami babu kan sallah wannan da lokaci ne ka tashi nan to ku yi mai gargadi ya yi cikin lokaci mana don ba kayyade sallah an kace sai karhe biyu ba kuna gani masu zuwa kuna wato abin nan laraba kowace jarida in ta hito sai ta hito da lokutan sallah saboda aka wato akwai bambancin minti biyu cikin kullum harko ya ragu a'a in dai wato akwai limami ai da liman amma ni da ja kuma nan ba eh bane akwai mugun ladabi wanda muke ka san abu ba daidai bane kace bari wannan kyau wanda ya gana ɓanna banna ya yi shiru shi ma abokin tarewa ne ga laihi da kowa da kai fushi ba da yake yi hakan ba ruwanka kuma in mun saba da haka wai zan mutu na za? shi kira addini kuna ganin larabawa yadda suke in uban mutum ya yi wani abu gaba gare shi in ba daidai ba sai ya ce a'a ba ba haka nan ba kuna zuwa wuri kuna ganin yare gana ko a'a haram wato kaga ana abin da ba ya da kyau ka yi shi a ladabi bani ne kun gane ko eh, Allah taimake mu kuma a gaya ma ka yi hushi shi ma zunubi ne hmm. kamar yanzu misali wani zaune muna muna hira to yace mun fara sallah sai mu faɗa da shi mu ce dan yana lebar ya ta da mu eh, kun ga wata abin nan wata dai dauki wannan ke wannan dinin mu zai ka yarda da a gyara ma ka yarda da ka gyara babu fada wannan shi ne musu na gaya abu mace ta yi magana umar bin khattab ya magana cikin masallaci shi a khalifar duniya duka wanda ya ce a kashe za a kashe ya tashi magana ta ce a'a ba daidai ba ya haƙura kuma ya walwale magana shi to <laughs> hmm. Hmm. babu sallah babu sallah in ka gaya masa yanzu abin nan kai mutumin ina ne eh, mutumin bauchi an ka ce wai mutum ya tafi bauchi cikin gari ya ce wanda ya karanta salatul fati ya kama um, da uh, yakubun bauchi za ku bari kwana cikin garin nan kun gane da abin yake ba karamin abu ba ne to abin nan an riga an gama wannan na riga na faɗa wanda wanda ke so abin nan wanda bai gane bai tambaya amma dai wanda ya suke ya sani da gangan yake wannan mi ake lallashin sa kuma tunda ba don Allah yake yi ba amma yin sallah a masallacin da suke yi ba za mu yi karatun a shimawi zai ce in ka yi sallah bayan mutum ya bayyana kahiri ne ka sake ko bai san sallah ba bai san yadda ake yi ba to wato can da farko abin da ya sa har mutane manya sun ka shiga cikin abubuwa an da ya sa manyan mutane sun ka shiga cikin abubuwa ba su san ana ƙarya ba ba su san ana ɓanna ba an ce musu istighfari salatu hailawa ka ce waɗannan ba su da kyawo saboda haka wato ba san kuma wani na iya ƙarhin hali shi wannan don da addini ba don haka sun ka ɗauka kun fahimta ko saboda haka wato abinda za mu yi mu ce Allah shi gafarta musu ba wai mu yi ɗora hujja da su ba wanda ya ce ba rajin ubana ya yi yana shi ke zagin ubansa da kansa hmm. eh. Eh. mu kokari karantar da masu mutane waɗanda sun ka iya su sai ya buga ka gane? don na hmm. hmm. to mun wuce wannan magana ba an ce in ka yi sallah ka ya bayyana gare ka wanda ka bi mace ce ko ne mara kuma bai san yadda ake sallah ba wani abu ya rage na farilla bai iya ba babu sallah jama'a da ka ci gaba da karatu to ina ne ina ne eh? wa man tanajjasa sabu wanda yake tuhansa ya sauban gairahu bai samu wani tuha wanda ba shi ba walam ya ma an ya luhu bi bai samu a ya kun inda huma ya ko Ko in ya wanke bai da abin sawa hatta ya gasa wakati kuma ya tsoron fitar lokaci salla bi najasati sai shi sallah da tuhon sama ya najasa wala ya hillu ta akhiru salati jinkirta sa ba sai ka yi sallah haka nan kun gane wanda yi haka wai don babu tsarki ya ƙi sallah to shi ya saba mu don ubangiji ce wayi wa'in lam wa'in ta jiru ma an fata ya sai kun fahimta ko ba sai ya sake domin ya yi sallah dauke da najasa kirewa eh, ɗaya bai isa ga limamin kada najasa ga riga wanda na bi shi bayan gani wanda ba sani ba wato da shi ta baci a'a tun da ka gani ai kai ne. su ne kada na jasa samu na na'ibi magana guda har zuwa biyar ba ta ɓata sallah kun gane? to mm. duka da ya abin da za ku yi tsakaninku Eh, domin abin nan zuliya dai ya ce ma annabi ne rage sallah an kai ko an ƙara an kamanta annabi ya ce ban yi ko guda ba sannan ce lalle an yi ɗaya sannan annabi ya tambaye sabbai haka ne suka ce eh, hmm. eh? su duka suka tara biyar matukan magana ba ta wuce biyar ba ba ta ɓata sallah inda ta gyaran sallah ce Hmm. Hmm. eh sai ka gaya masa in ya so ka goce ko in ya nada muku wani sai ku bi shi ya fara daga nan inda ya aje ka gane eh, wato sai ka gaya ba duk sallah ana yi gaba ɗaya ba ka gane to kama wannan magana guda biyar ne duka suka kare biyar hmm. to inda liman ne biyar ma mu suka biyar sallah ta ɓaci ko ya kai shidda tsakanin su su duka a'a yana yiwa babu tsarta yana yiwa babu tsarta to mu ci gaba wala يحل ولا salati تأخير الصلاة من كده صلى باش على عدم tahara wa man fa'ala zalika wa qad sa rabbuhu duk wanda ya aikata kanan ya sa ubangijinsa wa man lam yajid ma yastur bihi awratahu salla uryanan yau mutum bai samu tuha ba duk gaba dai na sallah ya nema bai samu bai da tsoron yayi abin nan to shikenan sai ya sallah tsirara kun gane in da yawa ne suna yin limami duk tsirara in cikin duhu ne wannan ba lahi ya shiga gaba sai wai ana walƙiya <laughs> in kuma cikin abin nan sai su sahu guda amma kwarin idonsa wanda ya bude idanunsa ya ga al'aura shi cikin sallah ko ga al'aura limami babu sallah dan ya ga ta wani ba komi sai dai ta aka ko ta liman <coughs> wa ma a haɗa alƙibla ta wanda ya kurin alƙibla bai sani ba ya karkace a adafil wakati sai ya sake sallah in akwai lokaci kun gane a cikin lokaci sake wannan mustahabbiya ce don haka ya ce wa kullu i'adatin fil wakati ko wacce sakewa cikin lokaci wa hiya fadilatun take wannan mustahabbiya ce kun gane amma in an ce ka sake ko lokaci ya fita to wannan sakewa wajiba ce kun fahimta ko? Eh. a'a sai ka ci gaba da inda kun ka aje yana cikin wuri ɗaya daga cikin goma sha ɗaya inda sallar liman ke ɓaci ta bai biya ba ta ɓaci ba ka gane? don wa kullum matu adu min duk abin da ake sake salla saboda shi fil cikin lokaci tu adu minhu fa'idatu ba a sakewar ta sunna gare shi wato sallah ka ce da mata kubce ka tau kana ranko sai ka ɗauko riga mai najasa baka sani ba kai sallah bayan ka ce assalamu alaikum sai ka ga wannan najasa ba a ja ka saki sallah domin da gamawa ta lokacin ta ya fita amma da kana cikin sallah ka gani ta ɓaci kun gane ko haka nan nafila in ka riga ka gama sannan ka ga wani abu na najasa to wannan ba ka sakewa domin lokaci ya riga ya fita to ko mu aje ana eh, in ya so a tambayoyi ba sai ta to ba a ce ya yi laifi domin jan musu musahabbi ne kada ka bashi domin wato abin nan annabi ya ce in ka in ka ga masalla farilla ka ka ja tasbih subhanallah alhamdulillah allah akbar 33 uku hmm. wato in har ya taru ga baki kana iya zubar da shi kada ka bashi domin wato abin nan annabi ya ce in ka in ka ga masalla farilla ka ka ja tasbih subhanallah alhamdulillah allahu akbar 33 uku hmm. wato in har ya taru ga baki kana iya zubar da shi ka ki ka haɗe malamai sun yi shilafa wani ya ce sallah ta ɓaci wani ya ce bata ɓaci ba wal khulhu fi ibtila'i riqin hafala hmm. to ya yi wanda ya zaune Eh, wato makaruhi ne hmm. mutum ya to in ya zan abin da yake gani an hana sunna ne wannan eh, ito wata abin akan ya dogara domin in ka yi addu'a a kan mutum ba bisa gaskiya ba addu'an nan za ta komo gare ka yanzu don kaga mutum ya yi sallah sallah a zahar sai ka ce Allah ya san ma bisa gare shi ya sallah mutum ya shirye da kai sai ka ce Allah ya san ma ya shirye da kai ko kaɗan ne bai kyauta ba ka gane in an in ya zan mutum ya yi abin da ba daidai ba maimakon ka yi masa addu'a ka tai ka shiryar da shi ka ce abin nan da ka faɗa ba daidai ba ga daidai wannan shi a musulunci ka fahimta ko? to shin wanda ya yi sallah da ya tasbaha ba wai tallafi ta ba a'a jan tasbaha bayan sallah a yi subhanallahi alhamdulillah kuma talatin da uku uku mustahabi ne sannan a cika dari da ashadu an la ilaha illa hu zuwa karshe tambayar yawan kwanakin haila mafi yawan kwanakin haila kwana goma sha biyar ga sabuwa ga wadda ta fara ga wadda yake ta saba al'adarta sai in ya wuce ta ƙara kwana ta kara kwana uku a bisa ga mashi yawan al'ada ta yin al'ada suna sabawa ga mai ciki wanda yake bai wuce ya wuce wata uku bai kai wata shidda ba kwana yana kai kwana 20 zuwa abin nan kwana goma sha zuwa 20 in ya kai wata shidda daga nan har zuwa haihuwa kan yi kwana 30 20 har zuwa 30 mutum ne gidansa yana kusa ga masallaci to idan liman idan aka tada sallah yana iya jin rukuri da sujada na liman to idan ya tashi zai je masallaci ya ga latti yana iya bi liman daga gidansa to in dai zai samu ko raka'a guda bai halatta ya zauna gida ko raka'a guda zai samu bai halatta ya zauna gida kuna ganin wajen abin nan mm, babin haɓo idan kana cikin sallah haɓo ya same ka an ce ka ta'i ka wanke daga can in ka ji liman ya gama sallah kana iya tsaya can ka cika sallarka amma idan za ka sami koda ta hiya tare da liman kami ya ce assalamu alaikum tilo sai ka komo to mu dauka nan yanzu misali kamar ya kasance kun ya ko ya tashi ya ji ba zai samu liman ba misali sun gama sallah amma in ya tsaya daga nan gidansa ya bi shi ya samu raka ya samu raka a guda eh, eh. to wannan yana yiwuwa a ba a son gudu ba a son gudu ga sallah sai ka tafi cikin natsuwa ka yi abin da ka samu ba ka dan karama abin da baka samu ba to kamar mu masu wa'azi hmm. wannan ni mai wa'azi ne ni eh. to ana ba mu sadaka eh. a gaskiya mu ba so mu ce ba hmm. amma to sai ka ce mutumin ya bari a'a wato in dai an ba mutum sadaka ba shi yin roƙa ba wannan babu komi akwai wani littafi akwai wani littafi da yake ce ma akwai wani littafi da yake ce ma anwarul muhammadiyya anwarul muhammadiyya wato shi wannan littafi yana cewa da shi kansa yana haramtar da mai wa'azi shi karbi wani abu domin annabawa suna cewa qul asu as'alukum alaihi ajran illa al fil qurba ko kuma in ajre illa ala saboda haka bai halatta ga mai wa'azi ya karba ba amma cewa ban karba wato bai nuna cewa haram ne a karba ba cewa ban roƙo wato amma ga annabi shi kansa duk abinda da an ka ce sadaka sadakan nan ta farilla ce kamar zakka ko ko ta nafila ce kamar ungo sadaka ba zai ci ba haram ne ya ci ka gane amma sauran mutane waɗanda ba shi ba ba cikin ku ba wannan in sun ci ba komi sai dai wanda adda ko kar ya ci mun karanta a nan wurin nan cikin muwatta in an ba mutum sadaka an ka ba abdullahi an ka ce ya ce mu wanda ya ce ma ya ce masa kana cin sadaka ya ce in ba ƙauye ya yi abin nan ya yi aiki ya yi wari ya wanke ɗuwayyansa da mene ya baka kana sha Thank <laughs> you. game da maganar rijista wadda ka yi bayani jiya wani yana kawo shawarar cewa maganar nan tana da muhimmanci kwarai game da musulmi kamar yadda suka jita shi ne ke so ko zai yiwu kamar su alhaji muhammadu tankiyar su ga cewa irin wannan magana an sa ta a rediyo domin yadda ka yi bayani ya faɗakar da mutane kwarai waɗanda ke musulmi game da halayen da suka ɗauka da to wannan abin nan um, wajibi ne musulmi in ya ga abin da zai amfani musulmi ya yi ƙoƙarin sa su sani mm. eh, da masu rediyo da wanda abin ya shafa duka ya kamata ya ni iyakar aiki na to madalla ai kun kyauta mm. to madalla Allah taimake mu gaba da yanzu shekaran jiya ran da muka dawo daga kasan katsina hmm. ai gidan ka muka je eh. wallahi na je ne wa'azi a kasan katsina hmm. ina a babban masallaci ina wa'azin hmm. suka ban sadaka na ce ba na san sadaka shi sun gari ya ce in ba zan karbi sadaka kan kara musu wa'azi eh haka ne ina zuwa to yanzu misali in na ka ji wa'azi sadakan ya kamata ni in sadaka wutar eh wato ba laifi ba laifi in ka ji ba ka bukata ka ba wani a wai kai ka ce da wuɗa ne <laughs> Bani ni ce ba ni hasara ɗaya ni da hausa eh, wato abin kenan kaga wato wannan yana sa ka komi za ka yi tun da dai tunanin samu ciki ka tsaya ka yi shi don Allah domin in abu mutum ya yi wato matukar kayi baka tunanin samu in an baka in ka ci babu laifi ka gane da ma suturan mata wata wannan ya yi magana ga abin da ke bata sallah amma in ba haka nan ba mace tare da wanda ba mijinta ba ba kuma wani ɗanta ko ɗan uwanta wanda bai iya aurenta ba to duk jikinta al'aura ne in ba huska da tafuna ba tilasta rufe amma mijinta babu al'aura ko tsirara ta yi ba komi kun gane eh, in ya zan dan uwanta ne wanda bai iya aurenta tana yana iya ganin a tarafuwa hannayenta da kafafunta tare da wata mace yar uwarta wata mace musulma tana iya rufe tsakanin cibiya da gwiwa saura don ta gani ba komi amma ban da mace wadda ba musulma ba wadda ba musulma ba bai halatta ta ga jikin musulma sai dai fuska da tafuna don kanta kamanta ta da kafirin mijinta eh. don haka an ka hana an hana namiji da an hana mata biyu su yi wanka tare kana iya wanka da kai da matarka domin halitta gani gare ka ka gani gare ta amma ba ka iya tara matanka biyu da kai ku yi wanka tare domin in kai ka halitta ka gansu su ha tsakanin su ka gane mm. eh. a kawo ta haihu da sha biyu da rabi na dare mm. wancan rana da ta gabata ita addada kamar yanzu abin na alhijiri ana kai karhe biyar bai hito ba ko yana fitowa biyar da rabi wato da an an haihu a karfe biyar da minti goma sha da minti ishirin da biyar duk zai komo Eh, abin nan yau inda gobe ne ka gane da eh. Eh. to abin nan da kyauta da sadaka duka ba su tabbata sai mutum ya karba in mutum ya karba wato abin nan ya zanna shi ka fahimta ko? Hmm.

sai ka miƙe tsaye amma in ka miƙe sai ka ce Allahu akbar ko da ya san cewa wannan zaman da ya yi ko da ka san zaman wato abin da matukan liman na bai ce assalamu alaikum ba sai ka ce Allahu akbar ka zauna in an kare tahiyya sai ka tashi ka ce Allahu akbar amma idan ka samu raka'a daya aka zauna aka yi tahiyya lokacin da ka tashi ba za ka tashi da Allahu akbar ba sai ka miƙe kawai ka kama karatu ka gani hakanin ka samu a uku in ba ga magariba ba kaga saura guda in ka miƙe ba za ka tashi da kabbara ba sai ka tashi da karatu kawai domin kabbara da za ka tashi ita ce kai da zaman limani ka gane inda na saba mu ka'ida kawai inda yake baka samu raka ko guda da shi ba ka gane shi wannan in ka tashi sai kai wata kabbara eh hmm. ran alhamis in rana ta faɗi daren juma'a ne har alhijiri ya hito ya alhijiri ya fito ya zan ranar juma'a har alhijiri ya hito ran asabar a dare guda yini guda alhamis da darenta duk alhamis ce yankin alhamis na dare daren juma'a ne wato daren juma'an da ake eh, kamar yanzu abin nan eh, ran bibin wata yau nawa ga wata yau asabar ko biyar ga wata in rana ta faɗi ya zan shidda kamar da alamis wani lokacin da irin juma'a zai shiga hmm. ran alamis wani lokaci ne irin juma'a zai shiga da faɗuwar rana in rana ta faɗi eh. Eh, to da faduwar rana daren juma'a ya ya samu eh, eh wato ga kidan wata alhamis ta fita ga kidan wata alhamis ya fita eh, ita kuma in rana ta kwadi daren asabar ya shiga ka gane amma sahiyar ranar juma'a ba ta karewa sai alhijiri ya hito ran asabar domin matukar alhijiri bai hito ba ko da an kai karhe biyar ran asabar sai a komo a yi zanen sunarin juma'a ka gane ko eh. hmm. abin da ba mu gane ba eh. daren juma'a eh, daren juma'a ya gabaci ranar ta wato cewa daren nan nata hmm. na juma'a ne ko dai na eh, daren juma'a ne don ga kidan wata za a lisa fashi gobe eh. kullum